12487 fatvo. Tishlardan chiqadigan qon ro'zani buzadimi? Savol. Tishlar orasidan tasodifan chiqqan qon ro'zani buzadimi yoki yo'qmi? Agar bu qon o'z-o'zidan emas, balki boshqa birovning tasodifiy zarbasi sababli chiqqan bo'lsa-chi? Iltimos, bizga bu masalada yo'l yo'riq ko'rsating. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Tishlar orasidan chiqadigan qon rozani buzmaydi. Xoh o'z-o'zidan chiqqan bo'lsin, xoh boshqa kimsaning zarbasi ortidan chiqqan bo'lsin. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Lekin rozadorning bu qonni yutishi joiz emas. Agar qonni qasddan yutib yuborsa, rozasi ochilgan bo'ladi. Wallahu a'lam. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita, 10-mujallad, 267-bet.